Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko mi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on studio التوحيد islamska omladina Beč وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحلو وصابري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح ولو أني ضاقت بها لغارت نضارته وجاف به القريح وأظلمت الحياة بناظريه وطوحت الأزاهر والسفوح وماذا قد أخذ na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta.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 i iskušenja, a koja će se pojaviti u posljednje vrijeme i pred sudnji dan. Fitne i iskušenja, rekli smo juče, Allah subhanahu wa ta'ala je učinio fitne i iskušenja ono što neće zaobići ni jednog čovjeka koji se izjasni kao musliman i kao vjernik i povjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Alif la mim Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun Elif Lamim misle li ljudi ili računaju li ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo a da neće biti iskušani. To je Allahu obećanje i to Allahu obećanje mi doživljavamo svaki dan u svakom našem postupku, radu, djelovanju, življenju i odnosima sa drugim ljudima i sa samim sobom. Spomenuli smo da su od najvećih iskušenja i fitni fitne koje se dešavaju između samih vjernika onda kada se vjernici između sebe počnu ratovati i ubijati. I rekli smo da je to najopasnija i najžešća fitna. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što smo juče spomenuli u hadisu la zavalu dunja ehvanu inda Allahi min qatli rađulin muslim da je kod Allaha manje ili lakše nestanak dunjaluka da čitav dunjaluk nestane to je kod Allaha manje nego ubistvo jednog čovjeka muslimana Nakon toga smo spomenuli da su od najžešćih i najvećih fitni koje su ostale u ovom umetu žene, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da nije ostavio od fitni iza sebe žešći i opasniji za ljude od žena, za muškarce od žena. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة Beni Israila kanat in nisa. Bojte se dunjalka, čuvajte se dunjalka, da vam dunjaluk ne bude fitna. I bojte se i čuvajte se žena. Zaista je prva fitna sinova Israilovi, tako dakle židova, bila u, u ženama. To su fitne općenito i ono što je poslanik sallahu alaihi wa sallam općenito o tome govorio govori se o fitni da bi se sačuvali dunjaluka i da bi se sačuvali od fitne i iskušenja ovog opasnog iskušenja za muškarce, žena kao što kaže Allah poslanik sallahu alaihi wasallam u jednom hadisu kaže nisam za žene nisam vidio nikoga pliće pameti pliće pameti a da je opasniji za razum jednog čovjeka od žene. Znači ima plitku pamet, ali je opet opasno za razum jednog čovjeka. Da bi se sačuvali, Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslo šarijat, poslo nam propise i zakone koji se trebamo pridržavati i onda će te hitne i ta iskušenja se smanjiti i biti manje opasno za nas. Od tih propisa su propisi oko pokrivanja žene, oko njenog života i rada, njenih obaveza prema mužu, a najveća obaveza prema mužu da mu bude pokorna i da ga sluša i da ga uvažava i poštuje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala da bi se sačuvali tih fitni nam je poslao šerijat. Od tog šerijata, od tog šerijata, osnovna stvar koja će nas sačuvati fitne žena je da sačuvamo mi napravimo takav odgoj i takvu atmosferu u svojim kućama i u svojim džematima i u svom društvu, da se sačuva ona istinska i iskonska osjećanja i kod muškarca i žene. A iskonsko i istinsko osjećanje i najjače osjećanje žene je stid. I taj stid kao iskonsko osjećanje, znači osjećanje fitre, ženske prirode, da se stidi, Allahu poslanik sallahu alejhi wa sallam naziva vjerom i kaže Allahu poslanik sallahu alejhi wa sallam el haya'u min al iman stid je dio vjere dio vjere znači sačuvati žensko da se ne pokvari da ne izgubi stid to već znači sačuvati veliki dio njene vjere jer je to ogromna pretpostavka da će ozbiljno prihvatiti i ostale Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe kaže Allahu poslanik alejhi ve sellem po pitanju stida inna mima adraken nasu min kelami nubuvati l'ula iza lam tastahi fasna' ma šit ono što su ljudi zapamtili od govora prvi prijašnji poslanika je da kažu ako se ne stidiš radi onda radi onda šta hoćeš Ono što smo dužni, dakle, u pogledu toga je da poštijemo propise koji i šarijet Allaha subhanahu wa ta'ala koji nam je dostavljen preko poslanika, poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Ova situacija koja je nas danas zadesila i na koju dušmani ove vjere atakuju i žele da, da ona taka ostane ili da se još pogorša u smislu razgoličavanja žena i otkrivanja njihovih ljepota, gdje lijepa žena ostaje izazovna i fitna za svakoga koje vidi, a ružna ostaje izazov i fitna samo i sebi jer troši onda puno vremena pred ogledalom da bi i ona postigla nekakav nivo i bila lijepa. I tako se čitava ljudska svijest, čitava zajednica i čitav džema skoncentriše na stvari i razmišlja o stvarima koje uopće nisu bitne za život, ni na dunjalku, ni ni na ahiret. I svi razmišljamo o niskim strastima i neozbiljnim stvarima dok nam život prolazi i dok se boravljamo osnovnu stvar treba izaći pred Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje ne bi otvoro širijatsku raspravu o obaveznosti pokrivanja žene. Mislim da, da ste svi to više puta već pročitali i da svi znate da je vađib ženi da pokrije lice da je vađubi da zato ima previše širijatskih dokaza za, ona, za onoga ko hoće širijatske dokaze poštovati, a onaj ko hoće da filozofira i naučio se dobro da izbjegava obaveze koje su jasne, onda on vjerovatno ima načina da napravi nekakav, da tako kažemo, izmicaus. Radi se o tome da muslimani slijepo i po svaku cijenu pokušavaju da slijede nekakav modernizam, i u tom duhu slijedjenja modernizma onda pokušavaju i da promijene Allahov šarijat. A to je prvi korak i osnovni korak koji vodi u zavludu i koji je odao zavludu i narode prije nas koji su imali objavu, židove i kršćane. Da ono što im se eventualno u jednom trenutku učinilo nebitnim ili im se u jednom trenutku nije svidilo, oni su pokušali da, da promijeniti. Mi molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od takvog razmišljanja i takih strasti i takvog odnosa prema Allahove knjizi i prema sunnetu Allahog poslanika sallahu alaihi wa sallam. Svakako to slijedjenje čafira u svemu i svačemu je nelogično i nepametno i nema nikakvog smisla jer sve ono što bi eventualno mogao naći korisno kod čafira od njegovog ahlaka i njegovog tehnološkog razvoja i njegovog ne znam, razmišljanja njegove filozofije, ako ima u tome nekog hajra, eto da pretpostavimo i da ima, sve to što bi mogao kod njeg naći od hajra, vallahi, u islamu, u Allahovoj knjizi, u sunetu Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam, ćeš naći veći hajr i bolja rješenja i bolju uputu i naćiš pravi put zapravo. Naćiš pravi put. Stoga ti je nepotrebno da se zamaraš i pronalaziš kod njih, kao da mi nađemo šta je kod njih korisno, da mi nađemo šta je kod nas korisno. Deda mi ovo svoje što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao od blagodati Allahovu knjigu i sunet Allahovu poslanika sallahu alaihi wa sallam, deda mi to naučimo i savladamo. da mi to primjenimo, pa ćemo onda osjetiti pravu slaž i pravu uput. Kažem, nelogično je da mi se uprežemo i napinjemo da i mnogi naši sinovi i oni koji su boje naših boja i govore našim jezikom, da se upinju da postignu nekakav njihov nivo, kažem, nelogično je toga što mi imamo uputu. Allah je nas počastio uputom, samo je trebao mi prihvatiti. I mi je prvi trebamo realizovati. Logično bi bilo da oni traže uputu kod nas, da oni nas slijede i o ponašanju. I to se, hvala Allahu, onda kad se pojavi pravi vjernik, upravo i događa. I nema nigdje, nigdje vjernika, ni, ni na zapadu ovdje, ni u Americi, a da se oko njega vjera ne širi. Da oko njega ti čafiri prepoznaju veličinu ove upute i polaka je prihvataju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, po tom pitanju, dakle, šta mi tražimo kod njih, šta možemo tražiti kod njih, a Allah nam kaže وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمِ يُقِنُونَ A ko je bolji sudija od Allaha onima koji čvrsto vjeruju, koji su ubijeđeni. Upravo zbog toga što primjećujemo da čafiri se naprežu da nas odvrate od Allahove knjige, da nas odvrate od suneta Allahovog poslanika sallahu alaihi sellem, Upravo bi to trebalo da nas najviše zainteresuje. Zašto se oni toliko naprežu da nas od toga odvrate? I upravo bi to trebalo od, jedna od inspiracija da mi zavirimo bolje i temeljitije u Allahovu knjigu i u sunet Allahovog poslanika sallahu alaihi ve sellem, da vidimo od čega to oni nas toliko odvraćaju, toliko nam to glate, toliko nam čine i pokušavaju nas ubijediti da, da nas u tome čeka velika nesreća i tako dalje. Oni su svjesni da ukoliko se mi prihvatimo Allahove knjige i sunata Allahog poslanika sallahu alaihi sallam, da će nas to učiniti da zavladamo, da ih preteknemo i da budemo, da budemo vodeći. Jer svima nam je jasno, a jasno nam je da i, i njima jasno da je ovo Allahova istina i da je ovo Allahova uputa. Samo je pitanje znači inata i dunjalučkog prestiža. I dunjalučkog prestiža. Upravo zbog tog dunjalučkog prestiža rekli su Musa'u salam i njegovom bratu Harunu kad su došli sa uputom kažu, rekli su im Zar da mi vama povjerujemo i ostavimo ono što su obožavali naši očevi, pa da vama pripadne kivrija fil ard, pa da vama veličina pripadne na dunjalu. Kad bi vam povjerovali, onda biste vi bili glavni. E radi toga da vi ne biste bili glavni, mi vama nećemo vjerovati. Radi te sitnice, zadovoljavaju sebi zavrodu i ostaju vječke u zavrodi i zaslužuju vječnu Allahovu kaznu. E takav je slučaj i sa ovim našim danas koji su u zavodu. Kad im ponudimo istinu, sve je to istina što vi govorite. Ali sad kako mi to prihvatimo, ostado ste vi, pripade vama neka čast i veličina na dunjalu. Na dunjalu. Dakle, to su nekakvi sitni razlozi sitne zamke šeitanske, koje su u suštini velike fitne. Velike fitne na kojima mnogi, mnogi propadaju svakako oni žele, oni od nas najviše žele i najviše priželjkuju, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا Oni kad nas vide ovako kakvi jesmo, oni najviše što mogu poželiti, požele da i vi zanevjerujete onako kako oni ne vjeruju, pa da budete onda, pa da budete onda isti. Onaj osjećaj koji se kod njeg pojavi kad se vidi, je osjećaj poniženja i osjećaj da je donji, da nije na uput, da je u zavodu. I njemu je teško da se trpi i gleda dok si ti na pravom putu. I umjesto da poželi sebe da i on bude na pravom putu, On, kako Allah kaže, vadule u tekfurune kema kefar. Požele i nadaju se da i vi zanevjerite ko što i oni ne vjeruju. Sa tekfurune seba. Pa da onda budete isti. Allah subhanahu wa ta'ala je dio gajba, neke gajb stvari, otkrio Allahovom poslaniku sallahu alaihi ve sellem. Od tog gajba koji je otkrio Allahovom poslaniku sallahu alaihi ve sellem su i fitne koje čekaju ovaj umet u posljednjim danima, I dio tog gajba, Allahu poslanik sallahu alaihi sallam je ono što mi je Allah otkrio tog gajba prenio i u muslimovom sahihu. Znači, u, kod muslima, hadis koji bilježi Abdullah ibn Amr ibn Al-As radijallahu anhu od poslanika sallahu alaihi sallam da je rekao Inna ummetakum hadihi ju'ila asijetuha fi awaliha. Ovaj vaš umet je na svom početku, znači, učinjeno je da bude jak na svom početku i da ga ne zadešava fitna koja će izgubiti, na kojoj će izgubiti svoju snagu. Pa onda kaže, وَسَ يُصِيبُ آخَرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا A zadnji dio ili one koji dolaze poslije prvih generacija ovog ummeta će zadešavati belaji i stvari koje su ružne, koje su kod vas ružne, koje ćete vi smatrati ružnjima. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَتِكُ بَعْضُهَا بَعْضُ Doći će fitne, iskušenja, pa će jedna drugu sustizat i činiti jedna drugu malim. Na koji način? وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف doće fitna i mu'min će reći e ova fitna sad što je me zadesila ona će me uništiti ona će me uništiti pa će prestati ta fitna prođe to iskušenje kad prođe to iskušenje وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَكُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ kad prođe to onda dolazi nova fitna i drugo iskušenje Pa će vjernik reći, ona prije bila slaba i mala, ova, ova, ova će mene sad, ovo je sad opasna fitna, ono prije što je bilo. Znači, ova, ova, ova će mene sad uništiti. Pa kaže poslanik sallahu alaihi sallam, nakon što je upozorio na te fitne, kaže, u pući. Femen en upući. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ manijetuhu wa مَنِيَّتُهُ وَهُوَ billahi wal jaumil ahir. ako želi i ko voli da se sačuva od vatre i da ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet, neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i sudnji dan. Bez obzira znači na sve fitne, kroz sve fitne da čuva to, da vjeruje u Allaha i sudnji dan. Kaže dalje poslanik sallahu alaihi wa sallam, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ I neka ljudima i prema ljudima postupa onako kako voli da drugi ljudi postupaju prema njemu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga muslim. Kraj ovog hadisa je vrhunac savjeta, kako bi rekao, da se ponašaš i postavljaš prema ljudima onako kako voliš da se ljudi postave i ponašaju prema tebi. Tako kad vidiš nekoga u nekom zijanu, i belaju, šta je najbolje da uradiš? Da ga zgraviš za potiljak, da mu šamar opališ, kad bi tebe sutra neko zateku u nekakvom iskušenju i belaju, bil volio da tebi tako neko učini. Svakako ne. Najviše bi volio da neko dođe, da ti uputi riječ savjet, na najljepši mogući način da te upozori. Prema tome, i ti tako postupi. Ovo je samo jedan primjer, a i u svim ostalim stvarima je tako. Svakako, poslanik sallaha alihi vselem je upozoravao na sve ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala otkrio od gajba, što će nas zadesiti i upozorio je na sve fitne, smutnje, iskušenja koja nas mogu zadesiti, da bi se mi njih mogli čuvati. Upozorio na njih i uputio na koji način ćemo iz njih izaći i ovaj hadis se, se završio savjetom i uputom na koji način i šta je najbitnije kroz sva ta iskušenja sačuvati. Od tih iskušenja ima jedan malo duži hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljuje i nabraja fitne koje će zadesiti ovaj ummet u posljednje vrijeme. Mi smo taj hadis spominjali i spominjali neke stvari, ali ovoga puta ćemo pojedinačno se zadržati i pokušati objasniti ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio od Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao إذا اتخذ الفيء دورا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه wa aqsa abahu kada se plijen i ono što Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima bude zadržavao i prelazio iz ruke u ruku bogatih samo samo bogataša dakle ratni plijen i ono što Allah da od imetka i dunjalka vjernicima zadrži se samo među bogatima i onda samo kruži iz ruke u ruku bogatih kad se to desi i kad emanet, povjerenje postane profit i kad zekat postane globa, konopčana kazna i kad se počne učiti ne radi vjeri, kad se prestane učiti radi vjeri i kad čovjek bude slušao svoju ženu, a bude neposlušan prema svojoj majici, i kada bude prisan sa svojim prijateljem, a ne bude prisan sa svojim ocem, وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِ i kad se pojave i uzdignu, podignu glasovi u mesečidima. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ i kada vođa plemena bude fasik. wa kana زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْزَلَهُمْ a bude predsjednik ili vođa naroda najlošiji od njih, najprezreniji od njih, najpokvareniji od njih. Wa ar rajulu mehafete šerrihi. I kad se čovjeku bude iskazivalo poštovanje i počast, iz straha od njega budu ga ljudi poštovali zato što ga se boje. Wa zaharatil l'kajinatu wal ma'azifu wa šurribati l'humuru. I kad se pojave i raširi masovno rašire plesačice i muzički instrumenti i kad se bude masovno pio alkohol i vino ولعن ولعن آخر هذه الأمة أولها i bude posljedak i zadnje generacije ovog umeta budu proklinjale one prve tada fertaqibu inda dalika rihan hamra kada očekujte kad se sve to desi ovi 15 stvari nabrojani tada čekajte crveni vjetar očekujte crveni vjetar i zemljotrese i očekujte da zemlja guta stvari i očekujte da Allah subhanahu wa ta'ala ljude izobličuje i Allahove ajete i znakove تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع كاو i dolazit će i očekujte Allahove ajete dolazit će jedni iza drugog kao što bobci sa prekinutog lanca spadaju jedan za drugim ovaj hadis bilježi tirmizi i kaže za njeg da je Hasan Garib znači hadis je suštini slab daji. Međutim, mnogo je drugih hadisa koji potvrđuju ovaj hadis, potvrđuju ovaj hadis i jačaju ga, i potvrđuje ga i naša stvarnost. Potvrđuje ga i naša stvarnost, praktično da nema ni jedne od ovih 15 stvari koje je spomenuo poslanik sallahu alaihi wa sallam, a da mi to ne vidimo svojim očima, i ne slušamo svojim ušima. Pa bi sad jednu po jednu ovako ukratko prokomentarisao. Kada se uzme od, od ratni plijen i ono što Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima, kad ostane samo u, ruga, u rukama bogati i samo prelazi iz ruke u ruku bogati, to je upravo kontra i suprotno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao kada kaže ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ono što Allah subhanahu wa ta'ala da od ratnog plijena svom poslaniku sallahu alaihi wa sallam to pripada Allahu Allahovom poslaniku njegovoj, njegovoj rodbini jetimima, miskinima i putnicima, navjernicima. Zašto? Da ne bi bilo, da ne bi prelazilo samo iz ruku u ruke bogataša vaših. Allah subhanahu wa ta'ala odredi u kome to pripada da ne bi ostalo samo u rukama bogatih. A upravo danas vidimo u islamskom ummetu da i metak i blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovom ummetu ostaju i vječito ostaju i kruže samo iz je u jednim te istim rukama, u rukama uskog i malog broja i uskog kruga ljudi. Drugo, kad emanet postane profit i zarada, kad se emanet bude na emanetu bude zarađivalo. Kako? <clears throat> Tako što će čovjek doći i ostaviti kod sebe neki emanet. Hoće negdje da putije, ne može sa sebom ponijeti nešto i ostavi da mu čuvaš, I ti mu čuvaš, a on poslije dođe i traži svoju stvar. Kaže, šta si mi dao? Kad si mi dao? Nisam ništa dao. I ti si na emanetu koji ti je čovjek povjerio, zaradio. Emanet koji ti je povjeren, ostavio si sebi kao zarad. Zatim, kada se zekat bude uzimao kao globa, kao novčana kazna, kad se bude tako doživljavao, i upravo danas većina ljudi, oni koji imaju obavezu zekata, tako zekati doživljavaju. Ne ispunjavaju ga iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, radi ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne osjećaju to u svojim srcima da je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao iz milosti prema njima i prema njihovom imetku, da očiste sebe i svoj imetak. Ne, nego to nevoljko rade, ako rade, i doživljavaju to kao novčanu, novčanu kaznu. Da se i kad se prestane učiti radi vjeri. Kad se prestane učiti radi vjeri. Ovdje se odnosi na šerijat, izučavanje vjeri. Kad se vjera praktično, šta to znači? Kad se vjera praktično bude izučavala ne radi vjeri, radi toga da se vjera sačuva, da se proširi, da se izučava, nego se bude vjera izučavala iz sasvim drugih pobuda i ciljeva kad se bude vjera izučavala da bi se zaposlio da imaš poslu. da imaš diplomu da dobro i lagodno zarađuješ kad se radi toga bude vjera izučavala to je jedna od ovih pete stvari koji upućuju na to da treba čekati Allahovu kaznu zaista ova fitna je opasna fitna i kad pogledamo danas umet vidjet da je zaista malo. Praktično nemoguće toliko malo oni koji vjeru izučavaju radi vjere. Da se vjera sačuva, prenese radi ibadeta, zato što to smatraju ibadetem i tim izučavaju vjeru i time se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Da izučavaju i uče Allahu vjeru radi onoga radi čega su izučavali prve generacije, kaže ima Malik radijallahu an, kaže učio sam samo radi toga da ne budem džahil, da ne budem neznalac. A tako isto i ljudi, i ostali ljudi. Znači sva njegova generacija učili su da ne budu džahili, da znaju. Danas, danas je jako teško naći onoga ko uči da ne bude neznalac. E upravo zbog toga imamo puno učenih neznalica. Jer on nije ni učio da ukloni svoje neznanje i zamijeni ga znanje. Nije ni učio. On je učio radi diplome. I ima diplomu, ali neznanja je ostalo. Veliki sto velaj. Veliki sto velaj i velika iskušenja. Jer se i to počelo smatrati zanatom i dobrim profitom i sutra dobrim poslom i sticanjem imetka i ugleda i prestiža na dunjavu. Dalje, kada čovjek bude slušao svoju ženu, ovo, ovako samo da stanemo, i da ništa ne komentarišemo. Da ništa ne komentarišemo. Kada čovjek bude slušao svoju ženu, kada čovjek bude slušao svoju ženu, hej, čovjek koji je Allah subhanahu ta'ala uzdiku za stepen iznad žene i dao mu da bude jači, i pametniji i sposobniji u svakom smislu, on sluša svoju ženu. I da ne bude, u stvari da bude još bolnije, sluša svoju ženu, a kaže poslanik sallahu alaihi sallam, a ne sluša svoju majku. Ima li i treba li puno da se zagledamo oko sebe i u sebe i sve ovo prepoznamo. Ne treba. Treba samo da čekamo ono što je, što je najavio Allahu poslanik sallahu alaihi sallam u ovom hadisu. Kad se sve ovo desi, šta onda mi treba da očekujemo? I ono što treba da očekujemo, već se dešava i tu oko nas. Zatim, bude prisan sa svojim prijateljem, a ne bude prisan sa svojim babom. Bude poslovan sa babom. Šta to znači? Ima nekog prijatelja, ne, njemu otkriva svoje tajne, sa njim se savjetuje, od njega traži savjeta, njemu otkriva sve svoje i što smije reći pred ostalim ljudima i ne smije. A sa babom kad sjedi, nemaju šta da priče. Jedva popiju kahu. A ni u deset minuta nemaju šta da razmini. To je ono što je poslanik sallahu alaihi sallam najavio. Zatim se budu dizali glasovi u mesečitima. Ljudi će izgubiti osjećaj za mesečit. Da je to Allahova kuća, koja je napravljena isključivo radi ibadeta, spomljanja Allaha subhanahu wa ta'ala, namaza, učenja Kur'ana, izučavanja Allahove vjeri, podiće se glasovi po džamijama. Kod nas ne samo da se podigli glasovi po džamijama, nego se i tuku po džamijama. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva svake fitne. Ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navjavio i ovo o čemu govorim, govorim radi toga da se da to prepoznamo i da ne budemo od onih koji će biti sudionici i subjekti ovih pojava. Na čijim će rukama se odraziti ove pojave koje je najavio Allah poslanik sallahu alaihi wasallam. Zatim da će vođa plemena biti fast. To može biti iz više razloga. Iz razloga da će ljudi toliko se odmetnuti od vjere da će fisk i grije kod njih biti velika stvar tako da će za svoje vođe uzimati one koji najviše griješe, jer će u njihovim očima biti najvredniji, najhrabriji. Ili, u najmanju ruku, da vjera neće imati nikakvog uticaja i nikakvog, nikakve vrijednosti, da će ljudi sve druge vrijednosti stavljati prije vjere. Sve drugo će biti kod ljudi vrijednije od vjere, od ahlaka, od morala pa će onda za svoje vođe birati fasike, griješnike, koji prednjače u grijevu. I vi vidite, evo, analizirajte izbore u nas i vidite ko najviše glasova mora dobiti. Slušao sam predizbornu hutbu na kojoj ima govori o izborima. Znači, dokle dolazim? Do vjeri, do mimbera. Do mimbera, gdje treba da bude vjera na prvom mjestu. Mora biti. Ali čujte ovo. Na Mimberu čovjek na hutbi govori o izborima i priprema svijet za izbore i govori o izborima u državi i o izborima islamskoj zajednici. I hajde ove u državi nekako manje imamo nade da tamo nešto možemo učiniti, ali u islamskoj zajednici. I kaže, birajte vi u islamskoj zajednici birajte vi i dajte glasove onima koji hoće da rade. Ne moraju to biti oni koji su uvijek na namazu, koji uvijek klanjaju. Allahu akbar. Ne moraju to biti, kaže, birajte vi oni koji hoće da rade. Šta je sad ovdje stavljeno u prvi plan kao vrijednost? Vjera je nešto drugo. Poslije toga mi se kleo, pouzdan čovjek, da u saboru islamske zajednici, najvisočije, tijelu ima ljudi koji ne padaju na sežde. Ne padaju na sežde. Kaže poslanik sallaha alaihi sallam, vođe će biti birani, fast. Drugo, vođa jednog naroda i ljudi će za sebi, za predsjednike i vođe birati najlošije, najprezrenije. Zašto? Zato što kod njih će prestati taj sistem vrijednosti da važi u kojem je, u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu vjera, pridržavanje vjere, nego će na prvom mjestu biti i metak, uticaj, velike sile, uklapanje, povoljnost i tako dalje. I onda će na osnovu toga isplivavati ovi koji najviše znaju lagat, vrdat, migoljice i oni će izlaziti na površinu. Dalje, kada se bude čovjek poštovo, izražavalo mu se poštovanje i kram i bude se lijepo obhodilo prema njemu, ne zato što on ljudima pomaže, što je dobar čovjek, što im daje lijepe savjete, ne zato, nego zato što se boje njegovog zla, da će im nanijeti kako zlo, da će im nanijeti kako zlo. I upravo, kroz neke događaje ovdje sad u Bosni, sam vidio tu situaciju. Razgovaramo sa ljudima i ukazujemo na zlo kod nekog koji se uzoholio, kaže, znam ja to. Znam ja to. Sve to u redu. A znaš, ja moram sa njim dobre odnose čuvati. Ne smijem ja tu ništa ovaj pokazivati. Zašto? I on se sa njim lijepo odnosi. A svjestan je da je, da je taj čovjek loko. Svjestan je da ga treba odatle ukloniti. Svjestan je i zna, ali opet kad ga sretne, nasmije mu se, lijepo ga pozdravi, ukazuje mu poštovanje, samo iz straha da mu taj koji je na poziciji ne bi naškodio. eh, ovo što je poslanik sallaha alaihi sallam najavio od fitne iskušenja gdje posebno priča da će se raširiti raširiti plesačice i muzički instrument. Zaherat znači raširiti se toliko bit prisutne na svakom koraku bit prisutne. Onda kada je Allah poslanik sallahu alaihi sallam ove stvari uvešnjavo to se nije moglo zamisliti. A sada su vjerovatno imali poteškoća da zamisli kako će to tako raširiti. A danas mi ne možemo zamisliti kako bi to izgledalo bez te muzike, bez tih plesačica, bez pjevačica, bez ekrana, bez radiostanica. Kako bi mo ne može se zamisliti da u svijetu postoji neki televizijski radio i neki drugi program ili bilo kakva druga manifestacija politička ili ekonomska ili šta god hoćete bez šeitanog bez instrumenta muzičkih i bez, bez povestačića danas u kući na poslu na pijaci kod god makneš čak se muzika takvići i sa ezanom često se Ezan ne može čuti od muzike. Do te mjere. Do te mjere se to raširilo. To zlo u koji i većina, i dan danas većina muslimana sumnja uopšte da je to zlo. I neće da privati uopšte da je to haram. Čak među muslimanima ima i učenjaka koji se upinju svom silom da objasne da to, da to nije haram. Pored hadisa I pored onoga što mi osjećamo, kako muzika i kako te plesačice i pjevačice negativno utiču na vjeru i koliko skreću ljude sa pravog puta i odvraćaju od pravog puta, koliko ih sprečavaju da se uopšte sjete sebe, svog postojanja, svoje smrti i svoje odgovornosti i dana proživljenja. Ljudi se ne mogu toga sjetiti i ne razmišljaju nikad o tome, a glavni razlog tome je tolika raširenost muzike i muzičkih instrumenta. Do te mjere da većina ljudi danas i ima ahbaba i prijatelja s kojim će se razgovoriti, nego se razgovara uz svog šeitana i svoju muziku. Uz svog deđava. Do te mjere kaže mnogi raspravljaju o tome pored hadisa koji bilježi Buhari znači sahih hadis bilježi ga Buhari u svojoj sahih izbirci sahih izbirci gdje kaže Allah poslanik sallahu alaihi wasallam la yakunanne min ummeti akvamun jeste hillunel hirve vol harira vol hamre vol ma'azif Biće u mom umetu. Opet upozorenje na fitnu. Biće u mom umetu ljudi koji će jeste hillune, koji će ohalaljivati. Ohalaljivati. Šta znači ohalaljivati? Odobravati. Smatrati halalom. I ohalaljivati znači da je bilo haram pa ga oni ohalaljuju. Znači da je bilo haram, pa ga oni ohalaljuju. E to znači ohalaljivati. Ohalaljivati zinaluk, svilu, vino i muzički instrumente. Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam muziku u ovom hadisu spominje sa najvećim zlima. Uz najveća dva zla. Alkohol, vino i zinaluk sa njima ispominje. Zar to ne govori dovoljno koliko je to opasno i koliko je to veliko zlo? Pored toga, dakle, ovu ohalaljivati. Onaj ko bi rekao, dobro, taj hadis je sahih, ali to mene ne interesuje, meni je muzika halal, onda bi ovo jeste hilune, ohalaljivati, on bi tačno ohalalio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik zabranio, učinio haramom. I time bi šta? Činio kufr. Izišu izvjeri. Onaj ko bi tako postupio. Međutim, većina ljudi danas ne postupa tako, nego traže druge izmica u se. Ne kažu Allah je to zabranio, ali mi to smatramo halalom, da bi izašli izvjeri, nego traži druge. Pa kažu, hadis daji, čuj daji hadis u sahihu Bukhariju i tako dalje. Nemam namjeru iznositi šarijatske dokaze o tome. Mislim da je ovaj hadis sam po sebi, ovaj dio hadisa, sam po sebi dovoljan dokaz, jer je njegov nastavak još očigledniji gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovi koji će biti ohaladjivati ove stvari između toga između tih stvari i muzičke instrumente kaže volanjan zilanna akwamu ila jambi ila jambi alami يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة يعني الفقير i oni će se smjestiti ispod vrha nekog brda smjestit će se pored nekog brda i doći će im čovjek, siromašan čovjek, pastir, i tražiti pomoć od njih. Pa će mu oni reći, fejakulu irđa ilajna gaden. Pa će mu oni reći kad on zatraži od njih pomoć, a oni u takvom stanju smatraju izinalog i svilu i alkohol i muzičke instrumente halalom, kad bude ovaj tražio pomoć, reći će mu dođi sutra, a Allah subhanahu wa ta'ala fejubejitahum Allahu wa yada'u alama ويمسخ الآخرين قردة قردة وخنازير إلى يوم القيامة i taj će siroma otići, a Allah će ih u toku noći, u toku noći na njih preturiti taj vrh tog brda i progutat će ih zemlja, a drugi koji nisu se zadesili tu će Allah subhanahu wa ta'ala pretvoriti u svinje i majmune do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana. Ono što posebno ovdje dok govorimo o ovoj muzici i njenom, njenom masovnom treba posebno napomenuti da je upravo ta masovna proširenost glavni faktor koji utječe na muslimane da i oni prestaju više vjerovati da je to haram. Kad vide gdje se proširilo, pa svako to sluša, kako će biti haram? Kao da je pravilo da ako je nešto haram, da to ne mogu svi ljudi raditi. Trećina ljudi zaista i zapada u najviše harama. Masovna proširenost jedan od osnovnih elemenata koji čine ljude da lahko zapadaju u određene grijehe. Od toga je muzika. Od toga je muzika. Ali ima i drugi stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تُطِعْ أَكْتَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُبِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ A ako budeš slijedio većinu koji su na zemlji, odvešćete sa, sa pravog puta. Odvešćete se Allahovog puta. To je princip. Kad god budeš slijedio većinu, odvešćete sa, sa pravog puta. Sa Allahovog puta. Ima mnogo stvari koje su opšte prihvaćene, ali su veliko zlo. Danas je teško nama shvatiti koliko se zlo krije u samom, recimo, futbalu. Opšte prihvaćeno je stvari. Čak mnoga ulema smatra to, et, halal. A u šarijatu, u šarijatu, niko se ne može baviti nekakvom djelatnošću koja ne donosi praktičnu korist da bi od toga zarađivo i od toga živio. I sad, recite vi meni šta proizvodi i šta doprinosi, kakav hajer donosi futbaler čovječanstvu pa da ima pravo da naplati. Šta to on korisno ljudima čini? Gura kožnu igračku polivati i još se radi te kožne igračke i livade okupe 11 s jedne i 11 s druge strane. I ne samo da se oni okupe, nego se okupe hiljade ljudi s raznih strana svijeta. Putuju ljudi danima radi toga. Radi čega? Da vide kako se gura kožna čuška, kožna igračka polivati. Tu racionalno kad svedeš na ono na što ono jest u suštini, vidiš kolika je to glupost. Ljudi ostavljaju posu, uzimaju godišnje odmore, plaćaju ogromne svote novca, ruše svoj život, daju svoje vrijeme i putuju u nepoznata mjesta i nacilja i gradove i države, vade vize, da gledaju šta? Krkane, koji nešto ćuškaju po travi. Nikakvog smisla. I ne samo to, nego osim hiljada koji su okupljeni, milioni i milijarde drugih sjede pored ekrana i gledaju šta li će se desiti. Čudno li uzbuđenja? Sudbonosne stvari. Kad će ta kožna igračka biti ugurana između dvije statire. Ma ne, Arabi, važne stvari. Čitave države, čitave države, čitava politika, čitavi budžeti za šport i kulturu. A ljudi umiru od glade. La ilaha illam. La ilaha illam. Samo kad stvari spustimo na realnost. Ali samo zato što je to opšte prihvaćeno i toliko rašireno da i naša mala djeca znaju imena timova i znaju kad se igraju određene utakmice, mi ne možemo da pojmimo koliko je to zlo. Da se mi toga moramo kloniti. Da mi nemamo vremena i ne smijemo sebi dozvoliti da budemo toliko neozbiljni. I opet Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad sam ove stvari na nekim mjestima iznosio, kaže, pa kako, šta je tebi? čitav svijet ja čitav svijet wa in tuti ekstara men fil ardi yudillu kan sabilin ako budeš slijedio većinu na zemlji oni će te odvesti sa Allahovog sa Allahovog puta zatim piće se alkohol biće proširano točenje alkohola, vina i raširenost alkohola je također danas dostigla toliki stepen da mi ne možemo više nigdje kročiti. Tako da je to postala obavezna istoku kahva kad ti neko uđe u kuću. Ne mogu ljudi zamisliti da im se rodi dijete, da se uda oženi, da se bilo šta desi i najobičniji zijared bez toga. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tako niske svijesti. Zatim će zadnji u ovom umetu, posljednje generacije ovog umeta, proklinjati one prvi. Proklinjati one prve generacije. Ovo proklinjanje, bukvalno proklinjanje, da kaže prokleti bili, se već dešava. I to baš od onih koji sebe pripisuju ovom umetu. Većina, ogromna većina šija danas proklinju većinu ashaba, proklinju I to najbolje, najodabranije ashabe proklinju. Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera radijallahu anhu, Aishu radijallahu anhu. Iako sebe nazivaju od simpatizerima Allahovog poslanika i njegove porodice. Pazi, sebe nazivaju tako šija. A onda proklinju one za koje je Allahov poslanik sallahu alaihi sallam rekao da ih najviše voli. Kad je Amr ibn Az pitu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga najviše voli nadajući se kaže poslanik se sallallahu alejhi ve sellem tako odnosio prema njemu da je on pomislio da njega najviše voli pa ga pitao koga najviše voliš kaže Aisha Allah kaže ne mislim to nego od ljudi kaže Abu Bekr Hajde dobro Abu Bekr kaže a onda pa je opet spomenuo nekog od ashaba pa onda pa opet kaže tako do, u sedmorci. Pa sam se kaže onda postidio i predstavljam više pitan. Dakle, oni koji su najodabraniji u ovom umetu, ta prva generacija i oni koji je Allah, poslanik sallahu alaihi sallam, najviše volio u ovom umetu, a oni time prestaju biti od ovog umeta, ima oni koji ih proklinju, bukvalno proklinju, a proklinjanje se može shvatiti i ono što se dešava od većine ovog umeta, čak i od oni koji sebe smatraju učenjacima, da za prve generacije kažu da je njihov put i metod i njihov način razmišljanja i prihvatanja Allahove vjere za osto, da se to danas tako ne može primijeniti, da je njihov, kako se na arapskom kaže, put eslan, da su oni bolje prihvatali, ali da je naš put i metod i prihvatanje vjere ahkem kao mudri, nismo mudri, pazite. I tako postupanje i ponašanje se također može smatrati vidom proklinjanja. Jer je, to nije proklinjanje, ali je negativan govor i stavljanje ashaba i najbolje generacije u negativan kontekst. Prema tome može se smatrati proklinjanje. I s te strane možemo smatrati i to jednom masovnom pojavom u ovom umetu. Dakle, ne treba se posebno ubjeđivati da su svi ovi 15 stvari već uveliko zaživile i uveliko se raširile u ovom umetu. Ono što mi moramo znati, na što nas Allah subhanahu wa ta'ala upozorava kad kaže وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا Wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Bojte se fitne koja neće zadesiti samo one koji su zulum počinili od vas. Dakle, bojite se fitne koja neće zadesiti samo one koji su izazvali, samo one koji zulom čine, nego će zadesiti i ostali. I znajte da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko, žestoko kažnjava. Ovdje, inša Allah, za drugu priliku ostavljamo još jedan hadis koji je duži i kojem se spominje još Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje stvari koje će se pojaviti od fitni sudnji dan za koje možemo smatrati da su se također pojavile ono što je bitno za nas kad smo spoznali ovo Allahu poslanik sallahu alaihi sallam kaže onda čekajte zemlje trese čekajte onda da zemlja guta da Allah subhanahu wa ta'ala da da zemlja ždere i čekajte da Allah subhanahu wa ta'ala izobličuje ljude i većina ovih stvari od zemljotresa i pucanja zemlje i gutanja se već dešavalo pred našim očima i to su Allahovi ajeti za koje je rekao Allah poslanik sallahu alaihi wasallam Allahovi ajeti i čekajte Allahove ajete kad je rekao čekajte crveni vjetar znači crveni vjetar prašnjavi vjetar, vjetar koji nosi prašinu ruši objekte i mijenja izgled na površini zemlje na zemljinoj kori nakon toga kaže i ajete koji će se zaredati jedan iza drugog kao bobci što se zaredaju kad se prekine konac. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrti na pravom putu i da nas sačuva od ovih fitni u koje masovno ljudi zapadaju, da nam ukaže na istinu i da nam da snage da je da nam ukaže na batil i na istinu i da nam da snage da je se klonimo i da je se sačuvamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi da vas nagradi da sa sabor i strpljenje dok ste ovo slušali da vam to upiše u dobra djela i stavi na ovak dobrih djela kad nam dobra djela i kad nam svima dobra djela budu najviše trebalo. Subhanak Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.